pars quinquagesima septima vulgate clementine haec transscriptio a societate libri voce facta bono publico usu iest liber ester caput primum in diebus a sueri qui regnavit ab india usque a etiopiam supercentum viginti septem provincias quando sedit in solio regni sui susan civitas regni eius exordium fuit tertio igitur anno imperii sui fecit grande convivium contis principibus et pueris suis fortissimis per sarum et medorum inclitis et praefectis provinciarum coram se ut ostenderet divitias glorie gloriae regni sui ac magnitudinem atque iactantiam potentiae sue multo tempore centum videlicet et octo ginta diebus cumque in plerentur dies convivii, invitavit omnem populum qui in ventus est in susan a maximo usque ad minimum et iussit septem diebus convivium preparari in vestibulo horti et nemoris quod regio cultu et manu consitum erat et pendebant ex omni parte tentoria aeri coloris et carbasini et iacintini sustentata funibus bissinis atque purpureis qui eburneis circulis inserti erant et columnis marmoreis fulciebantur. Lectuli quoque aurei et argentei, super pavimentum smaragdino et pario stratum lapide, dispositi erant, quod mira varietate pictura decorabat. Bibebant autem qui invitati erant aureis poculis, et alis atque aliis vasis cibi inferebantur. Vinum quoque ut magnificentia regia dignum erat abundans et precipum ponebatur. Nec erat qui nolentes cogeret ad bibendum, set sicut rex statuerat, preponens mensis singulos de principibus suis, ut sumeret unus quisque quod vellet. Vasti quoque regina fecit convivium feminarum in palatio ubi rex asuerus manere consueverat. Itaque die septimo, cum rex esset hilarior, et post nimiam potationem in caluisset mero, precepit maumam et basata et harbona, et bagata et abgatha et zetar et carcas septem eunuchis qui in conspectu eius ministrabant ut introducerent reginam vasti coram rege posito super caput eius diademate ut ostenderet contis populis et principibus pulcritudinem illius erat enim pulcra valde quae renuit et ad regis imperium quod per eunucos mandaverat venire contempsit unde iratus rex et nimio furore succensus interrogavit sapientes qui ex more regio semper ei aderant et illorm faciebat cuncta consilio scientium leges ac iura maiorum erant autem primi et proximi Carsina et Cetar et Admata et Tarsis et Mares et Marsana et Mamucan septem duces per Sarum atque Medorum qui videbant facem regis et primi post eum residere soliti erant cui sententiae vasti regina subiaceret quae asueri regis imperium quod per eunucos mandaverat facere noluisset, responditque Mamucan, audiente rege atque principibus, non solum regem lesit regina vasti, sed et omnes populos et principes, qui sunt in cuntis provincis regis assueri. Egredietur enim sermo regine ad omnes mulieres, ut contemnant viros suos et dicant rex assuerus iusit ut regina vasti intraret ad eum et illa noluit atque hoc exemplo omnes principum coniuges per sarum atque medorum parvipendent imperia maritorum unde regis iusta est indignatio si tibi placet egrediatur edictum a facie tua et scribatur iusta legem per sarum aquae medorum quam preteriri illicitum est ut ne quaquam ultra vasti ingrediatur ad regem sed regnum illius altera quae melior est illa accipiat et hoc in omne quod latissimo est provinciarum tuarum divulgetur imperium et cumte uxores tam maiorum quam minorum deferant maritis suis honorem placuit consilium eius regi et principibus fecitque rex iusta consilium mamucan et emisit epistolas ad universas provincias regni sui ut quoque gens audire et legere poterat diversis linguis et litteris esse viros principes ac maiores in domibus suis et hoc per cunctos populos divulgari caput secundum his ita gestis postquam regis assueri indignatio de ferbuerat recordatus est vasti et quae fecisset vel quae passa esset dixerunque pueri regis ac ministri eius quarantur regi puelle virgines ac speciose et mittantur qui considerent per universas provincias puellas speciosas et virgines et aducant eas ad civitatem susan et tradant eas in domum feminarum sub manu egei eunuchi, qui est praepositus et custos mulierum regiarum, et acipian mundum muliebrem, et cetera ad usus necessaria, et coecunque inter omnes oculis regis placuerit, ipsa regnet pro vasti, placuit sermo regi et ita ut suggesserant iussit fieri. Erat vir iudeus in susan civitate vocabulo Mardoceus, filius Jair, filii Semei, filii Cis, de stirpe Iemini, qui translatus furet de Jerusalem eo tempore quo Iaconiam, regem Iuda Nabucodonosor rex Babylonis transtulerat, qui fuit nutritius filii fratris sui et disse quae altero nomine vocabatur ester et utrunque parentem a miserat pulcra nimis et decora facie mortuisque patre eius ac matre mardocheus sibi eam adoptavit in filiam cumque percrebuisset regis imperium et iusta mandatum illius multae pulcre virgines adducerentur susan et geo traderentur eunuco ester quoque inter cetera spuellas ei tradita est ut servaretur in numero feminarum quae placuit ei et invenit gratiam in conspectu illius et precepit eunuco ut acceleraret mundum muliebrem et traderet ei parte suas et septem puellas speciosissimas de domo regis et tam ipsam quam pedisse quas eius ornaret atque escoleret quae noluit indicare ei populum et patriam suam mardocheus enim preceperat ei ut de hacare omnino reticeret, qui deambulabat quotidie ante vestibulum domus, in qua electe virgines servabantur, curam agens salutis ester, et sire volens quid ei accideret. Cum autem venisset tempus singularum per ordinem puellarum ut intrarent ad regem, expletis omnibus quae ad cultum liebrem pertinebant mensis duodecimus vertebatur ita dum taxat ut sex mensibus oleo ungerentur myrrhino et alii sex qui busdam pigmentis et aromatibus uterentur ingredientesque ad regem quid quid postulassent ad ornatum pertinens accipiebant et ut eis placuerat composite de triclinio feminarum ad regis cubiculum transibant et quae intraverat vespere egrediebatur mane atque inde in secundas aedes deducebatur quae sub manu sug sagasi eunuchi erant qui concubinis regis presidebat nec habebat potestatem ad regem ultra redeundi nisi voluisset rex et eam venire iussisset ex nomine e voluto autem tempore per ordinem instabat dies quo ester filia abiail fratris mardochei quam sibi optaverat in filiam deberet intrare ad regem quae non coesivit muliebrem cultum sed quaecunque voluit Egeus eunucus custos virginum hac ei adornatum dedit erat enim formosa valde et incredibili pulcritudine omnium oculis gratiosa et amabilis videbatur ducta est itaque ad cubiculum regis assueri mense decimo qui vocatur tebet septimo anno regni eius et ad eam rex plusquam omnes mulieres ab gratiam et misericordiam coram eo super omnes mulieres e posuit diadema regni in capite eius fecique eam regnare in loco vasti et iussit convivium preparare per magnificum cuntis principibus et servis suis pro coniunctione et nuptiis ester et dedit requiem universis provinciis ac dona largitus est iusta magnificentiam principalem cumque secundo quererentur virgines et congregarentur Mardocheus manebat ad Ianuam regis nec dum prodiderat Esther patriam et populum suum iusta mandatum eius quidquid enim ille praecipiebat observabat Esther et ita cuncta faciebat ut eo tempore solita erat, quo eam parvulam nutriebat. Eo igitur tempore quo Mardoceus ad regis Januam morabatur, irati sunt Bagatan et Tares, duo eunuchi regis, qui janitores erant, et in primo palati limine presidebant voluerunque insurgere in regem et occidere eum quod mardocheum non latuit statinque nuntiavit regine ester et illa regi ex nomine mardochei qui ad se rem detulerat quaesitum est et inventum et appensus est uterque eorum impatibulo mandatumque est historiis et annalibus traditum coram rege. Caput tertium post hec rex Assuerus exaltavit aman filium amadati qui erat de stirpe Agag et posuit solium eius super omnes principes quos abebat. cunctique servi regis qui in foribus palatii versabantur flectebant genua et adorabant amen sic enim preceper ateis imperator solus mardocheus non flectebat genu neque adorabat eum cui dixerunt pueri regis qui ad fores palatii presidebant cur praeter ceteros non observas mandatum regis cumque hoc crebrius dicerent et ille nolle taudire non si averunt tamen si recipientes utrum perseveraret in sententia dixerat enim eis se esse iudeum quod cum audisse tamen et experimento probasset quod Mardoceus non flecteret sibi genu nec se adoraret iratus esvalde et pro nihilo duxit in unum Mardocheum mittere manus suas audierat enim quod esset gentis Iudae magisque voluit omnem Judeorum, qui erant in regno Assueri perdere nationem mense primo cuius vocabulum est Nisan anno 12 regni Assueri missa est sors in urnam quae ebraice dicitur fur coram amam quo die et quo mense gens iudeorum deberet interfici et exhibit mensis duodecimus qui vocatur adar dixitque aman regi suero, est populus per omnes provincias regni tui dispersus et a se mutuo separatus novis utens legibus et ceremoniis in super et regis sita contenens, et optime nosti quod non expediat regno tuo ut insolescat per licentiam si tibi placet decerne ut pereat et decem milia talentorum appendam arcaris gas de tue tu litergo rex annulum quo utebatur de manu sua et dediteum aman filium amadati de progenie agag hosti iudeorum dixitque ad eum argentum quod tu polliceris tuum sit de populo age quod tibi placet vocatique sunt scribe regis mense primo nisan tertia decima die eius de mensis et scriptum est ut ius ratamen ad omnes satrapas regis et iudices provinciarum diversarumque gentium ut quaeque gens legere poterat et audire pro varietate linguarum ex nomine regis asueri et litterae signate ipsius annulo messe sunt per cursores regis ad universas provincias ut occiderent atque delerent omnes iudeos a puero usque ad senem parvulos et mulieres uno die hoc est tertio decimo mensis duodecimi qui vocatur adar et bona eorum diriperent summa autem epistolarum hac fuit ut omnes provinciae scirent et pararent se ad predictam diem festinabant cursores qui missi erant regis imperium explere statinque in susan pependit edictum reget et tamen celebrante convivium et cunctis iudeis qui in urba erant flentibus caput quartum quae cum audisset martocheus scidit vestimenta sua et indutus est sacco spargens cinerem capiti et in platea medie civitatis voce magna clamabat ostendes amaritudinem animi sui et hoc eulatu usque ad fores palatii gradiens non enim erat licitum indutum sacco aulam regis intrare in omnibus quoque provinciis oppidis ac locis ad quae crudele regis dogma pervenerat planctus ingens erat apud iudeos iunium ululatus et fletus sacco et cinere multis pro strato utentibus ingresse autem sunt puelle ester et eunuchi nuncia verunque ei quod audiens consternata est et veste misit ut ablato sacco in durent quam acipere noluit acitoque atac eunuco quem rex ministrum ei dederat precepitei ut iret ad mardoceum et disceret apeo cur hoc faceret egressusque atac ivit ad Mardoceum stantem in platea civitatis ante ostium palati cui indicavit ei omnia quae aciderant quomodo amen promisisset ut in thesauros regis pro iudeorum nece in ferre argentum, exemplar quoque edicti quod pendebat in susan deditei ut regine ostenderet et monere team ut intraret ad regem et deprecaretur eum pro populo suo regressus atac nuntiavit ester omnia quae mardocheus dixerat quae respondit ei et iusit ut diceret Mardoceo, omnes servi regis et cunte quae subditione eius sunt Norunt provincie quod sive vir sive mulier non vocatus interius atrium regis intraverit, absque ulla contactione statim interficiator nisi forte rex auream virgam ad eum tetenderit pro signo clemencie atque ita possit vivere ergo igitur commodo ad regem intrare potero quae triginta iam diebus non sum vocata ad eum, quod cum audisset Mardoceus, rursum mandavit ester dicens, ne putes quod animam tuam tantum liberes, quia in domo regis es precuntis iudeis. Si enim nunc silueris, per aliam occasionem libera buntur iudei et tu et domus patris tui peribitis, et quis novit utrum id circo ad regnum veneris, ut in tali tempore parareris? Rursunque ester hec Mardoceo verba mandavit, vade et congrega omnes judeos quos in Susan repereris, et orate pro me non comedatis et non bibatis tribus diebus et tribus noctibus et ego cum ancillis meis similiter iunabo et tunc ingredier ad regem contra legem faciens non vocata tradensque me morti et periculo i vititaque mardocheus et fecit omnia quae ei ester preceperat. Caput quintum die autem tertio induta est ester regalibus vestimentis estetit in atrio domus regie quod erat interius contra basilicam regis at ille sedebat super solium suum in consistorio palatii contra ostium domus Cunque vidisset ester reginam stantem, placuit oculis eius, et extendi contra eam virgam auream quam tenebat manu quae accedes osculata est summitatem virge eius dixitque ad eam rex quid vis ester regina quae est petitio tua etiam si di midiam partem regni petieris dabitur tibi atilla respondit si regi placet obsegro ut venias ad me hodie et amam tecum ad convivium quod paravi statinque rex vocate inquit cito aman ut ester obediat voluntati venerunt itaque rex et aman ad convivium quod eis regina paraverat dixique ei rex posquam vinum biberat abundanter quid petis ut detur tibi e pro qua re postulas, etiam si di partem regni mei petieris impetrabis. Cui respondit Ester, petitio mea et preces sunt iste, si inveni in conspectu regis gratiam, et si regi placet ut det mici quod postulo, et meam impleat petitionem, veniet rex et amen ad convivium quod paravi eis et cras aperiam regi voluntate meam. Egressus est itaque illo die aman letus et alacer. Cunque vidis et mardoceum sedentem ante fores palati, et non solum non asurrexisse sibi sed nec motum quidem de loco sessionis sue indignatus es valde et dissimulata ira reversus in domum suam convocavit ad se amicos suos et zares uxorem suam et exposuit illis magnitudinem divitiarum suarum filiorumque turbam et quanta eum gloria super omnes principes et servos suos rex elevasset et post haec ait regina quoque ester nullum allium vocavit ad convivium cum rege praeter me ab utquam etiam cras cum rege pransurus sum Et cum haec omnia habem nihil me habere puto quand videro Mardocheum Iudeum sedentem ante fores regias, responderumque ei Zares Uxoreius et ceteri amici, iube parari excelsam trabem, habentem altitudinis quinquaginta cubitos, et dic mane regi ut appendatur superea Mardocheus, et sic ibis cum rege laetus ad convivium placut ei consilium et iussit excelsam parare crucem caput sextum notte millam luxit rex in somnem iussitque sibi afferri historias et annales priorum temporum quae cum illo presente legerentur ventum est ad illum locum ubi scriptum erat commodo nuntiasset Mardocheus insidias bagatan et tares eunucorum regem Assuerum jugulare cupientium quod cum audisset rex ait quid pro hac fide honoris ac premii Mardocheus consecutus est dixerunt ei servi Illius ac ministri Nihil omnino mercedis accepit. Statinque rex, quis est inquit in atrio? Aman quippe interius atrium domus regie intraverat, ut suggereret regi et iuberet Mardocheum a figi patibulo, quod ei fuerat preparatum. Responderunt pueri, aman stat in atrio, dicet quarex ingrediatur, cumque est ingressus ait illi quid debet fieri viro quem rex honorare desiderat cogitans autem in corde suo aman et reputans quod nullum alium rex nisi se vellet honorare respondit homo quem rex honorare cupit debet indui vestibus regis et imponi super equum qui de sella regis est et acciper regium diadema super caput suum et primus de regiis principibus ac tyrannis teneat equum eius et per plateam civitatis incedens clamet et dicat sic honorabitur quem cumque voluerit rex honorare. Dixique ei rex, festina et sumta stola et equo, fac ut locutus est Mardoceo Iudeo, qui sedet ante fores palatii, cave ne quidquam de his quae locutus est pretermitas tulit itaque aman stolam et in indutunque Mardocheum in platea civitatis et positum equo precedebat atque clamabat hoc honore condignus est quemcunque rex voluerit honorare reversusque est Mardocheus ad Ianuam palatii et aman festinavit ire in domum suam lugens et operto capite narravitque zares auxori sue et amicis omnia quae evenissent sibi cui responderunt sapientes quos habebat in consilio et uxoreius si de semine iudeorum est mardocheus ante quem cadere cepisti non poteris ei resistere sed cades in conspectu eius aduc illis loquentibus venerunt eunuchi regis et cito eum ad convivium quod regina paraverat pergere compulerunt caput septimum intravit itaque rex et aman ut biberent cum regina dixitque ei rex etiam secunda die postquam vino incaluerat quae est petitio tua ester ut detur tibi et quid vis fieri etiam si di medium partem regni mei petieris impetrabis ad quem illa respondit si inveni gratiam in oculis tuis o rex et si tibi placet dona mihi animam meam pro qua rogo et populum meum pro qua obsecro traditi enim sumus ego et populus meus ut conteramur iugulemur et pereamus atque utinam in servos et famulas venderemur esset tolerabile malum et gemens tacerem nunc autem hostis noster est cuius crudelitas redundat in regem respondesque rex assuerus ait quis est iste et cuius potentiae ut haec audeat facere dixitque Esther hostis et inimicus noster pessimus iste est aman quod ille audiens illico obstupuit vultum regis ac regine ferre non sustinens rex autem iratus surrexit et de loco convivii intravit in hortum arboribus consitum aman quoque surrexit ut rogare tester reginam pro anima sua intellexit enim a rege sibi paratum malum qui cum reversus esset de orto ne moribus consito et intrasset convivii locum reperit aman super lectulum corruisse in quo iacebat Esther et ait etiam reginam vulto primere me presente in domo mea nec dum verbum de ore regis exirat, estatim operuerunt face meius dixitque arbona unus de eunuchis qui stabant in ministerio regis En lignum quod paraverat mardocheo qui locutus est pro rege stat in domo aman habens altitudinis quinquaginta cubitos qui dixit rex appendite eum in eo suspensus est itaque aman in patibulo quod paraverat mardocheo et regis ira qui evit caput octavum Die illo dedit rex Assuerus suerus ester regine domum aman adversarii iudeorum, et Mardoceus ingressus est ante faciem regis. Confessa est enim ei ester, quod esset patrus suus. Tulitque rex annulum, quem abaman recipi iusserat, et tradidit Mardoceo est erautem constituit Mardocheum super domum suam. Nec his contenta procedit ad pedes regis, flevitque et locuta ad eum oravit ut malitiam aman agagite et machinatione seius pessimas quas excogitaverat contra iudeos iuberet irritas fieri ille ex more sceptrum aureum protendit manu quo signum clementiae monstrabatur illaque consurgens stetit ante eum et ait Si placet regi et si inveni gratiam in oculis eius et de precatio mea non ei videtur esse contraria obsegro ut novis epistolis veteres aman litere, insidiatoris et hostis Iudeorum quibus eos in regis provinciis perire preceperat corrigantur quomodo enim potero sustinere necem et interfectionem populi mei responditque rex a suerus Esther regine et Mardocheo Iudeo domum aman concessi Esther et ipsum iussi affigii cruci, quia ausus est manum mittere in Iudeos. Scribite ergo Iudeis, sicut vobis placet, regis nomine, signantes litteras annulo meo. Hac enim consuetudo erat, ut epistolis, quae ex regis nomine mitebantur et illius annulo signate erant, nemo auderet contra dicere accitisque scribis et librariis regis erat autem tempus terzi mensis qui appellatur siban vigesima et tertia die illius scripte sunt epistole ut mardocheos voluerat ad iudeos et ad principes procuratoresque et iudices qui centum viginti septem Provinciis ab india usque ad etiopiam presidebant provincie atque provincie populo et populo iusta linguas et litteras suas et iudeis prout legere poterant et audire Ipseque epistole quae regis nomine mittebantur annulo ipsius obsignate sunt et misse per veredarios qui per omnes provincias discurrentes veteres litteras novis nuntis prevenirent quibus imperavit rex ut convenirent iudeos per singulas civitates et in unum preciperent congregari ut starent pro animabus suis et omnes inimicos suos cum coniugibus ac liberis et universis domibus interficerent atque delerent et spolia eorum di riperent et constituta est per omnes provincias una ultionis dies id est tertia decima mensis duodecimi adar summaque epistulae hac fuit ut in omnibus terris ac populis qui regis sueri subiacebant imperio notum firet paratos esse iudeos ad capiendam vindictam de hostibus suis egressique sunt veredarii celeres nuncia perferentes et edictum regis pependit in Susan. Mardoceus autem de palatio et de conspectu regis egrediens fulgebat vestibus regis viacentis videlicet et aeris coronam auream portans in capite et amictus serico pallio atque purpureo. Omnisque civitas exultavit atque laetata est. Iudei sautem nova lux oriri visa est. Gaudium honor et tripudium. Apud omnes populos urbes atque provincias quocunque regis iussa veniebant mira exultatio epule atque convivia et festus dies intantum ut plures alterius gentis et secte eorum religioni et ceremoniis iungerentur grandis enim cunctos iudaici nominis terror invaserat finis partis quinquagesime septime